الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد Mi ćemo za Allahovu pomoć večeras nastaviti da govorimo o Allahovim subhanahu wa ta'ala najljepšim imenima. Posljednji put smo govorili o Allahom subhanahu wa ta'ala najljepšem imenu al wahidu al Ahad jedan, jedini, jedinstveni, dakle to je neki približan prevod ovih Allahovi subhanahu wa ta'ala najljepših imena. Pa je Allah subhanahu wa ta'ala jedan jedini, jedinstveni u svojim imenima i svojim najljepšim imenima i svojim savršenim svojstvima. Allah subhanahu wa ta'ala je jedan jedinstven u svojim najljepšim imenima i savršenim svojstvima. Allah subhanahu wa ta'ala je, kada su mušlici pitali Allahov poslanika sallallahu alaihi wa sallam, da im kaže porijeklo njihovog gospodara ili od čega je njihov gospodar, Allah subhanahu wa ta'ala je objavio suru Ihlas. Kul hu Allahu ahad, reci on Allah je jedan. On je jedan, kad kažemo da je jedan, znači da nisu dvojica i trojica i da nema niko takav kao što je on tako, jedan jedinstven, on je jedini, jedini, pa je po, jedini po, to, po tim svojim svojstvima, koja su a, a, kul Allahu ahad, Allahu samet, koja su šta? I onda spominje njegova svojstva. Da je on samet, onaj kome, za koji svi imaju potrebu, onaj od koga svi svoje potrebe udovoljavaju. Dakle, onaj koji svima njihove potrebe udovoljava. Samer. Lem jeli dvore bi ured, nije rođen niti je rodio, volem jekod lehu kufu van ehad i njemu niko nije ravan. I njemu niko nije ravan. Pa je Allah spano tera jedinstven u svojim najljepšim menima i svojim savršenim e, svojstvima, Zatim Allah subhanahu wa ta'ala je jedinstven u svom rububijetu, u svom gospodarstvu. On je jedan, jedini, jedinstveni gospodar svih svjetova. Svega što je stvorio. On je apsolutni gospodar svega što je stvorio. On je taj koji svim apsolutno upravlja, sve apsolutno posjeduje, da tako i on je jedinstven i u svojoj vlasti, u svom posjedovanju. Niko sa njim ne učestvuje u vlasti i vlasništvu, ni učen. Niko sa njim nije, ili mimo njega niko nije vlasnik, ničega. Niko sa njim nije suvlasnik, ali isto tako niko, Allah subhanahu wa ta'ala, nije vezir, ni namjesnik, je tako, ni ministar, niko Allah subhanahu wa ta'ala ne treba niko ni na takav način sa Allahom subhanahu wa ta'ala učestvuje u njegovoj vlasti, kao što niko sa njim ne učestvuje ni u vlasti, najnižem stepenu vlasti koji se ogleda kroz uh, zagovaranje ili zasupništvo za nekoga. Ovako. Čak ni zagovaranje šefa, Allah subhanahu wa ta'ala ni taj najniži je tako oblik vlasti, jer i to označava neku vlast, da kod nekog možeš doći da se zago, zagovaraš. Nito Allah s fanom tara nije ostavio nikome, nego je ostavio u svojoj ruci, pa će se moći i smjesti zagovarati samo onaj kome on dozvoli, za onoga s kim je on za, zadovoljan da se za njega zagovara. Zato, da tako mnogi su baš po ovom pitanju napravili grešku, i smatraju da se šifat traži od Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem zaboravljajući da je i to Allah subhanahu wa ta'ala isključio ostavio za, za sebe, a obavijestio nas da će dozvoliti Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem kao što će dozvoliti šehidima, melecima i ostalima kojima će dozvoliti da se zauzimaju kad im on dozvoli i za koga on dozvoli. Pa je i to sve apsolutno njegove ruci. I oni koji to budu tražili, i u svojim dobama se obraćali Muhammedu sallallahu alaihi wa sallam tražiti od njega šefaat, mi smo rekli šta? Da su ime Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam stavili i uzdigli na nivo božanstva, znači ulohijeta i stavili su ga uz Allaha subhanahu wa ta'ala kao još jedno božanstvo, time su izašli izvjeri i postali mošnici. Dakle, on je jedinstveno svoje vlasti, jedinstven je upravo i ovom, na čemu sad govorimo o svom ulohijetu. On je jedinstveni u svojoj božanstvenosti obzirom da je po svemu jedinstven, je tako, jedan jedini i po svojoj vlasti, gospodarstvu, svojim najljepšim menima i svojstvima okućen je, je tako, svim savršenim svojstvima, čist od bilo kakvog nedostatka, onda je on jedini kao takav jedan jedinstveni koji zaslužuje da se baš njemu i samo njemu i vrani da se samo njemu svjesno robuje da se samo njemu svjesno robuje i to robovanje mora biti, jel tako, onako kako on Allah s.w.t. propisao, inače onda neće biti šta? Robovanje. Ako nije, onako kako je gospodar propisao. Jer se gospodaru ne može robovati osim onako kako je on na re, na redio. Ako mu se robuje drugačije, onda to više nije robovanje, nego opet ugađanje nekim strah, strastima, mišljenjima i tako dalje. Danas uz Allahovu pomoć, odnosno večeras, ćemo spomenuti koja se imena spominju uz ovo ime. Al-Wahidul Ahad. El wahidul Ahad. Jedan jedinstveni, ili tako? Jedan jedini. Koja se imena spominju uz ova Allahu subhanahu wa ta'ala imena? Pa se uz ime El wahid u Kur'anu spominje ime El qahar Uz ime El wahid rekli smo da se ono na više mjesta, ovo ime El wahid spominje se u Kur'anu na više mjesta, je tako? Uz ovo ime najčešće se spominje zajedno s ovim imenom najčešće se spominje ime El qahar Pa smo rekli prošli put ovo El qahar da je značenje ove riječi, znači to je, kako Arapi kažu, sila čormobalana. Znači, a, to je oblik koji upućuje na znači krajnje savršenstvo, odnosno maksimum u tom pogledu, u tom pogledu, jel tako? U arapskom jeziku, znači sam, po samom obliku riječi možeš da ovaj, zaključiš do koje snage, do kojeg intenziteta se ide u tom značenju. Je tako? Pa je El Qahar onaj koji je sve sebi potčinio. Ovo je, znači, način na koji se izražava na tako maksimum u tom potčinja, potičinjavanju. potičinjavanju. Inače je obični, znači, oblik izvršio se ovog radnje El Qahar, je tako? Ali ovdje oblik šta? Koji upućuje da je on Je tako? Savršenstvo u tom pogledu to je kahar. Vavuval vahidul kahar. U većini ajeta znači tako dolazi ili lillahi l-vahidil kahar Allahu subhanahu wa ta'ala koji je sve sebi podčinio. Vavuvalu l-vahidul kahar on je Allah jedinstveni koji je sve sebi podre, podredio. Sve sebi podredio sve pod svoju kontrolu sta, stavio, sve sebi podči, podčinio. Sve je njemu, Allahu subhanahu wa ta'ala, podčinjeno. Ništa ne izlazi, znači, iz okvira ove podčinjenosti. Sve je njemu podređeno. Je tako? Tako da ne misli neko da vjer, nevjernici, na primjer, nisu Allahu subhanahu wa ta'ala podčinjeni. Jesu. Znači, apsolutno su Allah subhanahu wa ta'ala podčinjeni. Pa Allah subhanahu wa ta'ala nekoga od njih kad odvede u zabludu i kad Allah subhanahu wa ta'ala ne želi da se neko od njih pokaje, je tako, onda Allah subhanahu wa ta'ala zapečati njegovo srce. Čak do te mjere Allah subhanahu wa ta'ala njega podčinjava da on više ne može ni da se ne može ni da se pokaje. Ne može se pokaje. O tako? Dakle, do te mjere da Allah subhanahu wa ta'ala pečati srce, o tako, okreće srce, kao što u hadithu stoji drži između svoja dva prsta, tako? Da وَعَلَمْ أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ Znajte da se Allah subhanahu wa ta'ala ovdje prevešeno, pre, prevedeno miješa između čovjeka i njegovog srca. Zapravo šta? Je hulu da rastavlja između čovjeka i njegovog srca. O tako? Da svim upravlja, sve je apsolutno Allah subhanahu wa ta'ala sebi podčinio. Ništa iz istoga na izlazi. I nema drugog imena koje se zajedno spominje sa ovim imenom El-Wahid. E šta sad ovdje objašnjava, znači autor, Šta znači ovo kahar da je sebi podčinio sve? To znači da je znači, njemu, pred njim sve ponizno i njemu i njegovoj volji poko, pokorno. Da je sve pred njim ponizno i njegovoj uzvišenosti i savršenosti, njegovoj snazi podči, podčinjeno. Ovaj izraz da je sve sebi podčinio je obavezan i nužan uz onoga znači koji je opisan sa ovim svojstvom el -Wahid. Onaj koji je jedan jedinstven, nužno je šta? Da je sve drugo sebi počinio i da niko sa njim nije ravan. Onaj koji je svemoćan, je tako? Ne može se pojaviti niko ko će pred svemoćnim, je tako? Izaći iz okvira, a da nije njemu pod, podčinjen. Da nije njemu podčinjen. Ništa ne, nema znači ništa živo da izlazi iz okvira njegove moći, njegovog upravljanja, njegove vlasti, njegove znači nadmoći. Njegove nadmoći. Ovde su, e, čini mi se, neki u Koranu, u prevodima Korana, ovo prevali kao nadmoćni. Ali tako, stvari je to obrnuto, on znači ne izražava Allah subhanahu wa ta'ala ovim imenom svoju nadmoć, nego šta? Podčinjenost svih osta, svih ostalih njemu. A njegova moć je svakako svojstvo koje je obavezno ovom svo, svojstvu, jer bez moći ne bi mogao se drugo sebi podčiniti. E, ovde se kroz ovo otkriva zašto je Allah subhanahu wa ta'ala u Kur'anu uvijek uz ime El-Wahid spominje i spomenuo i ovo svojstvo El-Kahar. Zato što onaj koji jedinstven, već sam rekao, znači njemu je nužno i obavezno onaj koji je jedinstven u svojoj vlasti, u svom gospodarstvu, u svom u, uh, u, u, u, svojoj, uh, u svom posjedovanju, tako, u, svo, boža, u svojoj božanstvenosti, koji je po svemu jedinstven, je tako, njemu je nužno da bude šta, da je sve sebi podčinio. Da je sve sebi podčinio. Nužno je, jer onaj koji je jedinstven, vahe, el vahid, je tako, u rububijetu, u uluhijetu, u svojim savršenim imenima i svojstvima, jedinstveno božanstvo, šta njemu je nužno i obavezno da je sve sebi podčinio. Da je sve njemu podčinjeno. I da niko njemu ne može šta prkosti i protiv njegove volje iza, i izaći iz okvira njegove apsolutne, njegove apsolutne volje. Što znači da se niko Allah subhanahu ta'ala ne može suprostaviti, ne može, jel tako, Allahovu volju savladati i protiv Allahove volje bilo šta učiniti, tako nema ništa pred Allahom ovo imene, znači da je sve sebi podčinio, šta podrazumijeva? Da ne postoji ništa pred čim je Allah subhanahu wa ta'ala nemoćan. Dakle, pred Allahom subhanahu wa ta'ala ne postoji ništa što predstavlja problem za njega, za njegovu moć, ispred njegove moći ispred njegove volje. Razumije? Znači, nema ništa što je, što, što njemu, pred čim je on nemoćan. Nema ničega, ni na nebesima, ni na zemlji, a da Allah subhanahu ta'ala ne upravlja njegovom voljom. Kao što kaže Allah subhanahu ta'ala uh, riječima Hura alaihi salam. وَمَا مِنْ دَابَتٍ إِلَّا هُوَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا Nema ničega što, što je živo na zemlji, a da Allah to ne drži za, za čuperak. Znači, upravo je njegovom apsolutno ga drži pod, kontrol, pod kontrolom. Apsolutno ga drži pod kontrolom. Inna rabbi ala sirati mustaqim, Allah subhanahu wa ta'ala, i zaista moj gospodar je na pravom putu u kom smislu da se pravilno pod kontrolom drži, da sve pravilno pod kontrolom drži. Svakako, ovo se uklapa u njegov apsolutni i rububijet, njegovu vlast, tako, njegovu jedinstvenost po svemu, pa i to da je sve sebi podči, podčinio. Inače, da nije tako šta, samo jednog trenutka da nije tako. Samo jednog trenutka da Allah subhanahu wa ta'ala apsolutno ne drži sve pod svojom kontrolom, Tako ljudi bi Fesad napravili, nastupio bi na zemlji trenutni haos i kolaps. Jer su ljudi tome skloni. Ljudi ne bi mogli ni trenutka, je tako, održavati bilo kakav red na zemlji. Zbog svoje sklonosti šta? Proljevanju krvi, fesadu, zulomu i nered. Nego Allah subhanahu ta'ala održava jedne drugima i održava on direktno, je tako, sve apsolutno drži po svojom kontrolu. Kaže šeheh Abdurrahman Sa'adi, rahmahullah ta'ala, njegovo jedinstvo i njegova nadmoć, je tako, i to da je on sve sebi podčinio, su dvije stvari koje obavezno idu jedna uz drugu. Jer jedan jedinstveni ne može biti osim da sve sebi pod, podčini. On ne može biti jedan jedinstveni osim da sve sebi podčini. A onaj koji je sve sebi podčinio može biti samo jedan jedinstveni. Pa znači ne može jedno bez drugog. Niti može biti on el wahid, jedinstveni, jedan, a da nije sebi podčinio sve. Niti može biti da je sve sebi podčinio, da ne bude je jedan jedinstven. Jer nemoguće je da u postojanju bude, budu dvojica koji su sve sebi počinili. Je moguće to? Nije moguće. Odmah onaj drugi nije počinjen ovom prvom. Svatak. Pa s ove strane, ova dva imena ne giraju širk u bilo kom smislu. Jel tako? Al-Wahid al kahar negiraju širk u bilo kom smislu. Ni u što je specifično svojstvo ili vlast, jel tako? Ili posjedovanje, ili uluhijed, njegova božanstvenost, ni u čem sa njim niko ne može učestvati, jer on je Al-Wahid jedan jedinstveni koji je sve sebi počinio. A onaj koji je jedan jedinstveni, nije jedan jedinstveni osim da sebi sve počini. A onaj koji je sve sebi počinio, ne mogu biti dvojice, nego mora biti jedan jedinstveni. To je, znači, govor Šeha Rahman Sadija, govori na drugom mjestu isto tako. Kaže, ne mogu u svijetu postojati dvojica koji su sve sebi počinili i koji su jednaki. Jel tako? Ne mogu biti jednaki. Nikada to ne može postojati nego mora da postoji je tako samo jedan koji je sve ostalo sebi sve ostalo sebi podčinio onaj koji nema kojem nema premca i koji kojem ničemu i niko nije sličan zato je to taj koji zaslužuje i koji je jedinstven u svojoj božanstvenosti, odnosno zaslužuje da se samo njemu robije i samo njemu ibadet vadet svjesno čini. Razumijete, vraću? Znači, nema niko pored tog jednog jedinstvenog koji je sve sve počinio da može da bude božanstvo. Da zaslužuje da se njemu ljudi klanjaju, da se njemu i bada čini, da se njemu ro, robuje. Ne može to biti. On je jedan jedinstven. Kaže dalje Šehad Rahman Sadi, ovo značenje otkriva značenje ovog imena otkriva jednu drugu stvar, kaže, a to je da nametanje vlasti i uspostavljanje vlasti od zemaljskih, od strane vladara na zemlji, dolazi putem njihovih pomagača, njihovih ministara, ministarstava, vojske, jel tako, policije, Otako, tako, instrumenta vlasti, preko toga dolazi. Oni na taj način uspostavljaju svoju vlast i na taj način ljude sebi podčinja, podčinjavaju. Sada te vraći. Znači preko čega danas vlast funkcioniše? Preko saradnika, evo tako, preko jednom riječi plaćenika. Ima među ljudima koji pomažu vlast i rade za vlast jer su izmanipulisani. Ovo je najgora kategorija ljudi. Znači to su budale. Jel tako? Ovi koji rade zapare, oni su, hajde kažemo, imaju nekako neku Jel tako, ne, prividnu korist, jel tako, ili može se, znači, onaj, racionalno, o, o, ima nekog smisla to što radi, jel tako, iako je glupo do kraja, ali barem kratko vidno, jel tako, oni koji ne vide dalje odnosa, po njihovom načinu razmišljanja ima to smisla. Međutim, ima i oni koji su izmanipulisani, Jel tako? Pa, oni svoju vlast uspostavljaju preko ljudi, preko pomagača. A on, Allah subhanahu wa ta'ala, je sva stvorenja sebi počinio, a on je jedan jedinstven. Niko Allahu nije ministar. Niko Allahu nije, ne služi kao na namjesnik. On je jedan jedinstveni i on je jedan po svom biću i svojim svojstvima, po svemu, je tako, jedan, a on je istovremeno taj od koga svi svoje potrebe uzimaju i udovoljavaju. On je taj koji svima potrebe njihove udovoljava, a on nikod kog nikakve potrebe nema. Nema nikakvog pomagača, nema nikakvog tako, zaštitnika. Pa ova dva imena, El-Wahidul Kahar, jel tako, upućuju na njegovu potpunost i savršenost. I savršenost. Upućuju na njegovu potpunost i savršenost. Ovo što se tiče El-Wahid. Ima u drugo ime El-Ahad jedan. Jel tako? Ovo ime El-Ahad jedan je samo jednom spomenuto u Allahovi knjizi. لا حول ولا قوة إلا بالله قل هو الله أحد I nigdje više nije zbog. Samo jednom je znači kul hu Allahu ahad, Allahu samet i zadnji lem jelid velem juvet nije zadnji spomenut kao njegovo svojstvo. Nije. Ovo velem je kul lehu kufu ven ahad došlo je u, u, u, u negirajućoj rečenici, tako? njemu niko, ovdje ovo ehad se prevodi kao niko, njemu niko nije ravan, njemu nije ravan ehad, nijedan, ali mi prevodimo niko, je li tako? <clears throat> Jesi mi razumijem? Pa je u Allahove knjizi ovo ime spomenuto samo jednom. Znači jedan i jednom samo spomenuto. <clears throat> Allahu akbar. Ha? Allahu subhanahu wa ta'ala mu mudrost i znanje. Uz ovo ime, je tako, El Ehad, spomenuto je, pošto je samo jedno spomenuto, uz njega je uporedo spomenuto drugo svojstvo, a to je i ime sa Es Samed. On je jedan, ali on je Es Samed. Što znači ovo Es Samed? E, svakako, znači to je onaj kojim streme i kojem teže, za kojim žude, za kojim imaju potrebu, kod kojeg svoje potrebe je tako, ispunjavaju, kod kojeg će svoje potrebe naći, onaj koji će svima njihove potrebe ispuniti. E to je es samet. E on je taj jedan, jedinstveni, jel tako, koji je sve sve počinio i koji svima njihove potrebe, jel tako, udovoljaju udovoljava i ispunjava njima njihove potrebe. To je značenje Esamen. Pa je došlo zajedno sa imenom El Ehad. Svakako, uh, ovo ime je još jednom spomenuto u hadithu Allahovu poslanika sallahu alaihi sallam, gdje je se spominje dova, jel tako? Allah me ni es'aluke bi enneke au bi enni ešhedu enneke ente Allahul Ehadu Samedu الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد فرسول صلى الله عليه وسلم ركوتكم يا الله dozvao je Allaha imenom, najizvršenijim imenom, kojim kad ga neko dozove, on se odazove. Pa ova dva imena, El Ahad Samed, upućuju na njegovu jedinstvenost i njegovu savrše, savršenost, jer on je taj jedan jedini koji svima njihove potrebe udovoljava, a nikod kog nikakve potrebe i ni za kim nikakve potrebe nema. On je, znači, apsolutno savršen jedan jedinstven, znači njemu pripada apsolutna savršenost u svakom smislu i on je čist od bilo kakvog nedostatka i mahanja. Nema nikakvog nedostatka i nikakve mahanje. Nakon ovoga uzela ovu pomoć, pokušat ćemo večeras da spomenemo i e, kakav uticaj e, na nas treba da ima vjerovanje u ovu Allahu subhanahu wa ta'ala ime. Kako se to odražava kad čovjek vjeruje u Allahu subhanahu wa ta'ala ime da je on al-wahidul ahad. Pa od najvećih je tako, uticaja koji, koji ostvario iman u ova dva imena, je tako, el-wahid, el-ahad, jeste to da Allah subhanahu wa ta'ala e, kroz ovo ime usadi u srce insana to da on duboko shvati da je šta Allah subhanahu wa ta'ala jedinstven u svom rububijetu i svom uruhijetu. Pa će insan koji duboko vjeruje u ovo Allahu subhanahu wa ta'ala svojstvo šta? Biti mu ve muvahid. Sad će se da Allah subhanahu wa ta'ala jedinstven po svojim najljepšim menima i svojstvima, jedinstveni gospoda i šta? Jedinstveno boža, božanstvo. Jedino njemu se ibadet čini. Ovo što su ljudi uzeli sebi za božanstvo, u stvari su lažna božanstva. Ljudi su ih uzeli sebi za božanstvo, a oni u suštini svojo nisu nikakva boža, božanstva, ne posjeduju ništa od svojstava božanstvenosti od onoga što treba, znači što je obavezno ide uz savrše, savršena svojstva kao što je Allah subhanahu wa ta'ala. Pa, šta to znači da je on jedinstven u svom rubu bijetu? On je jedinstveni stvoritelj, tako jedini on stvoritelj, on je jedinstveni obskrbitelj, On je jedinstveni taj koji daje život i koji daje smrt. On je jedinstveni vladar i vlasnik. On je jedinstveni gospodar koji svim raspolaže, kao tako, raspolaže svojim stvorenjima onako kako on hoće. Na taj način se ostvaruje šta kod čovjeka svijest o Allahom subhanahu ta'ala rubu rububijetu. Kad čovjek shvati Allahov rububijet, onda tu zasilu treba da povlači šta? Da on poslije toga nikog drugog ne obožava osim tog jednog jedinstvenog gospodara. gospodara. Kad je Allah spano tara, jedinstveni gospodar, onda je on jedinstveno obožan. Božanstvo. Onda se samo njemu i badat čini, neće poslije toga tražiti ništa ni od kog drugog. I nikome se ibadat ne čini i ne ostvari osim njemu uzvišenom jedno jedino. Onome kome se ovako ubjeđenje učvrsti u njegovom srcu, to ubjeđenje će se morati pokazati i na njegovom jeziku i kroz njegova dje, dijela. Mora se pokazati kroz njegova dijela. Pa ne može neko tvrditi da je Allah Svanav jedan jedinstveni gospodar i jedno jedinstveno božanstvo, a onda dove upućivati nekome drugom, je li tako? Ili pomoć tražiti od nekoga drugog, je li tako? Pa, a, e, ima neko, razbolio se, je li tako? Ozdravljenje i lijek traži od nekog drugog, kao što ljudi to radi po Sarajevo, tako? Odna trči na sedam braći. A, po drugim mjestima, poznata crbeta. Žena ne može zatrudni, trči djevojačkoj pećini. Ima to. Ima, je li tako? Znači, to su, to su te stvari. Znači, ako je on, a jest, zasigurno jest, Allah subhanahu ta'ala jedinstveni apsolutni gospodar svega, kako se ove potrebe i ove stvari mogu tražiti od nekoga drugog? A potreba i traženje je ono što se kod ljudi prema Allah subhanahu wa ta'ala tako treba prije da prizna od uluhijete. Jer ljudi tako lakše svataju kad im nešto treba da od nekog traži. A tek da tako malo teže svataju da onaj koji im sve njihove potrebu dovoljava da on zaslužuje da bude njihovo jedno i jedinstveno boža, božanstvo i da se onda samo njemu klanjaju, to teže prihvataju, tako. Teže dolazi do njihove svijesti. Pa onaj ko Allaha subhanahu wa ta'ala uzme za jednog jedinstvenog gospodara, uzet će ga za jedno jedinstveno božanstvo na koje će se oslanjati, jel tako? Neće niko, ni na kog se drugog oslanjati, nikome se drugom nadati, niko drugog udovama dozivati, ni od kog drugog tražiti, ni pomoć, ni zaštitu. Neće a, nikod kog jel tako, utočište mimo Allaha subhanahu wa ta'ala tražiti, neće se nikog bojati osim Allaha subhanahu wa ta'ala, jel tako, e, i tako dalje. Ovo kad kažemo bojati, tražiti pomoć, tražiti zaštitu, ovo se sve odnosi na stvari, znači, i situacije u kojima je znači e, ta zašta ide na način da se upućuje to dova na način ili da se nosića da se nada i da ne strahuje, da se ne boji nikog osim Allaha, sve ovo se odnosi e, na, na koji način? Na tajanstveni na tajanstveni način nepoznat, tako tajanstveni način indirekt, e, znači neki posredan, tajanstveni način, svojstven samo Allahu subhanahu wa ta'ala. Je tako? Da on traži pomoć i zaštitu od nekoga dovom, da ga on zaštiti ili pomogne, ili ga se boji, ili se njemu nada da će mu pomoći, ili da će mu nauditi, je tako, na neki tajanstven, posredan, nepoznat na način. Ili neposredan, nepoznat način. Razumijete li već? Kada se čovjek boji neke direktne neposredne opasnosti, je tako? Pa da osjeti strah, to nije. Ne misli se na to. Jer je Allah svano tjela taj strah usadio u, čo, u čovjeka, da ga on osjeća i ima. I zbog tog straha, je tako? Jer taj strah utječe na čovjeka da se čuva, je tako, neposrednih opasnosti i da tako ostaje u životu u životu time je sačuvana ljudska vr, vrsta, da nije tog straha, ili tako, ne bi čovjek uzmicu ni preći. Sada, da vidi neku divlju zvijer, ili tako, da vidi da sa puškom, ili tako, i tako dalje, pa da osjeti strah i da ga taj strah nagna da preduzme nešto, da se zaštiti od te neposredne opasnosti, to nije, znači ne misli se da je to taj strah. Jer šta je hrabrost? Kad su pitali jednog od uh, islamskih vojskovođa za kojeg su vjerovali, ali tako da on nema nikakvog straha, pitali ga, jesam se, znači, bojiš se ti, neprijatelja, a mislili su on tako da on nikakvog straha ne osjeća, tako, kaže, ja se neprijatelja bojim toliko da me taj strah čini oprezni. Ali da se nikad nisam uplašio toliko da mi pomuti zdravo razmišljanje i razvrstost. Pa je to definicija hra hrabrost. Jer ako se ne boji nikako, onda je to ludost. Tako? Onda će ga to učiniti sa neopreznim. I prva prilika on je gotov, savladan, tako? Ovdje kad se kaže strah ili traži pomoć ili zaštu strah od nečega ili nekoga, da ćemo na neki tajanstven način nepoznat način naškoditi ili pomoći ili ga na neki nepoznat tajanstven način zaštiti. zaštiti. O tako, pa onda dovi nekim o tako, evlijama i šehovima u kaburovima ili poslanicima ili tako dalje. Ili ne mora biti u kaburima, nekad čak dozivaju svoje žive šehove, ali tako, za vas na tela sačuva. Šapću i misle da ih ovi čuju i da će im se odazvati i tako da. Pa je najvažnija stvar koja se spoznaje iz ova dva imena, al wahidul ahad, šta? Da se samo njemu ibadet čini. Čini da se samo njemu ibadet čini. Jer sve ovo što smo gore spomenuli su stvari vrste iba, ibadeta. Ili srčani ibadeti, nada, strah, je tako? Ili ibadeti jezikom dove traženja pomoći, je tako? Ili ibadeti uh, dijelima od prinošenja žrtava, klanja kurbana, rukua, seđde i tako dalje. Ovo svakako za sobom, ako i kad čovjek, jel tako, shvati da mu je Allah jedno jedinstveno božanstvo i samo njemu i vada čini šta, onda za sobom nužno povlači da samo njega kao božanstvo iskreno vo, voli. Allah, molim da nam srca ispuni ljubavlju prema Allahu subhanahu wa ta'ala i za onim što je kod Allah subhanahu wa ta'ala. Onda samo Allah subhanahu wa ta'ala voli i njega uzima za zaštitnika i pri i prijatelja. Tako Allah subhanahu wa ta'ala objavljuje غير الله اتخذ وليا فاكر السماوات والارض zar da nekog drugog mimo Allaha uzmem za zaštitnika. On je stvrtelj nebesa i zemlje. Zatim, drugo, onaj ko samo Allah subhanahu wa ta'ala ibadet čini i njega uzme za svoje jedinstveno božanstvo, onda će njegovo srce zasigurno biti ispunjeno ljubavlju samo prema njemu uzvišeno Allahu subhanahu wa ta'ala. On je, je tako, taj za, koji, za koje se srce veže jedan jedinstveni gospodar, je tako, obskrbitelj, jedinstven po svemu, jedinstveni koji svima potrebe ispunjava sve, svaku potrebu, šta god ti treba, je tako, svaku potrebu od njega uzvišenog tražiš, svaki ibadet samo njemu činiš, pa tako, na njeg, na njeg se oslanjaš, njemu se nadaš, od njega strahuješ, čime će ti srce biti ispunjeno? Za koga srce vezano? Za Allaha subhanahu wa ta'ala. I niko se u toj vezanosti i privrženosti i ljubavi ne može isprije, ispriječiti kad insan svjesno duboko shvati ovu, ovu stvar. Ne može se tu ispriječiti ni žena, ni djeca, ni meci, ni ništa. Je tako? Ne može se ispriječiti ni ljubav prema društvu, nekom zajednici, nekoj, je tako? A, pristrasnost nekoj naciji, nacionalizam neki. Ne može se ništa ispriječiti između čovjeka i Allaha subhanahu wa ta'ala. I to nama Allah subhanahu wa ta'ala dokazuje svaki dan. Gledajte, znači, od naroda koji su najpoznatiji po svojoj prisrastnosti, po svom nacionalizmu. Je tako? Allah subhanahu wa ta'ala daje da pojedinci od njih šta? Sve te barijere poruše i svoje srce okrenu kome? Allahu subhanahu wa ta'ala. Sve, sve, sve to suše, je tako? Srbin iz sred Beograda sve te barijere sruši i srce svoje veže za Allaha subhanahu wa ta'ala. Je li tako? Židov iz Tel Aviva sve te barijere savlada i svoje srce veže za Allaha subhanahu wa ta'ala. On je jedan jedinstveni. Srca se za njega vežu i kod njega pomoć tražu. Traži. Znači, srce raskida bilo kako vezu sa bilo kim drugim i okreće se Allah subhanahu wa ta'ala kad shvati da je on jedan jedinstveni gospodar i jedno jedinstveno savršeno božanstvo. <clears throat> Jedan koji je esamen, koji svima njegove potrebe udovoljava, samo se za njega veži. Jedan jedinstveni obskrbitelj, upravitelj i tako dalje, koji sve posjedi. Zato Allah subhanahu wa ta'ala navodi primjer, tako, uh, onoga koji ima samo jednog gospodara i onoga koji ima više gospodara. Vi znate da uh, na Dunjaluku jedan rob može biti stvar suvla, suvlasništva, više vlasnika da ima. Je tako? Pa onaj ko se veže samo za Allaha, je tako? I samo njega uzme za svoje božanstvo. Samo njega uzme za svoje gospodara. Je tako? I u njegovom srcu nema nikakvog drugog božanstva i nikakvog drugog gospodara. Kakav će biti intenzitet te ljubavi? Tog oslonca, tog straha, te nade. Da tako, bit će maksima? Maksimala. Dok onaj koji pored Allaha subhanahu ta'ala ima i neke druge obzire, je tako? Ima Allaha za gospodara, njemu se klanja, nje, pred njim svoje lice baca u prašinu, je tako, do zemlje, a onda ima i druge gospodare. Pa tako. Ima poslodavca. Pa tako. Ima drugog zakonodavca, ima parlament. Pa tako. Kojim zakone propisuje. Ima drugog poslodavca koji mu kaže na radnom mjestu ne smiješ ti klanjati. Zamislite kako je srce to čovjeka. O tako? Pa on miskin svjestan je da Allahu nije udovoljio i strahuje od Allaha. Svjestan je da nije ni poslodavcu udovoljio, jer ovaj zna da on teži ka Allahu, je tako? Svjestan je, je tako, da mu je Allah gospoda, ali ima i vam neke druge koji mu zakone propisuju, koji mu naređuju i zabranjuju, je tako, hoće da sa njim upravljaju kao sa svojim vlasništvom ovako srce je šta? Pokidano. Raskidano. Sjeste me da nikom nije udovoljio. Ni prema kome od ovih on nije iskren do kraja. Ni iskren ni prema Allahu do kraja, ni prema parlamentu, ni prema poslodavcu, ni, ni prema kome on nije iskren do kraja. Svima je uskratio i nikome od njih nije udovoljio. I straga od svih, je tako, i smatra da, i očekuje da se svak od njih na njega naljuti. Je li tako ne? E tako Allah subhanahu wa ta'ala navodi. Darab Allah mesela, rađulan, tihi šarakav, mutešaki suna, u rađulan, sada merli rađul. Hel jeste vijani mesela. Allah navodi primjer čovjeka u kojem je više suvlasnika, koji se oko njega, o tako, otimaju i nadmeću i čovjeka koji je predan samo jednom čovjeku. Da li su ova dvojca istog primjera? Da li je ovo isti primjer? Je li ovo podjednako? Alhamdulillah, Allahu zahvala, da li celom la ja'lamun, ali većina njih ne zna. Pa ovaj rob koji posjedi on, on i on, je li tako? Ovaj traži od njega ovo, onaj, ono, onaj, nešto drugo, on ne može udovoljiti ni ovome, je tako? Ako udovolji ovome, ovaj će se naljutiti, tako ovome, onaj će se naljutiti, je tako? Ovaj ima neke svoje posebne protjeve, ovaj neke nešto sasvim drugo od njega traži, ovaj mu sasvim nešto drugo, treće zabranjuje, je tako? A ovaj što mu to zabranjuje, ovaj prvi mu baš od njega to traži. Je tako? Ovaj miski nikome od ovih nije dobar. Je tako? Svi su na njega ljuti i niko sa njim nije za zadovoljeno, tako? A onaj koji je predan samo jednom Allahu subhanahu wa ta'ala, zna, o tako? Allah subhanahu wa ta'ala mu objasnije, o tako? Šta od njega traži, šta mu zabranjuje, sa čim mu je zadovoljan, sa čim mu nije zadovoljan, kako će steći njegovo zadovoljstvo, kako će izazvati njegovu srđbu, sve mu jasno, sve mu objasnije. Evo ovo srce šta? Smirano na siguran put, tako? na sigurnom put, smireno srce. Nema da se domi da je uznemireno, da ga razara crv sumnje, je tako? Ne. Nego sigurno zna, je tako, kojim putem vide, kako zaslužuje, je tako, milost i zadovoljstvo svoga gospodara, kako njegovu naklonost, kako njegovu zaštitu, Jel tako? Kako dolazi do njegove nagrade? Sve mu jasno. Jel tako? Zato sa ovakvima koji ovako osvate i ovakvim putem krenu, kažu sa njima nema razgovora i nema kompro, kompromisa. Zašto? Zato što su sigurni u svoj, u svoj put. Dok svi ostali, kažu može biti, a i ne mora da je tako. Jel tako? Dok vjernici idu pravim putem pravo, sigurni i ubjeđeni u istinitost i pravednost i ispravnost tog puta. Tako, Sejid Kutub, rahimahullahu ta'ala, u svom jednom dugo, dužem komentaru, je tako, komentar će ovaj ajet, gdje Allah s.a.v. navodi primjer ovog roba koji je suvlasništvo i roba koji je vlasništvo jednog. Pa kaže, ovaj primjer negira širk na bilo koji način. Je tako? Sve vrste i sve vidove širka. Pa kaže, srce mu'mina koje je okrenuto samo Allahu subhanahu wa ta'ala. To je srce koje ide po ovoj zemlji, po njegovoj uputi, je tako? Presjeća put kao Allahu subhanahu wa ta'ala po njegovoj uputi. To je srce koje, zna, koje ima samo da zna da i postoji samo jedan izvor života, je tako? Jedan izvor snage, jedan izvor obskrbe. Zna da je jedan izvor koristi štete, zna da je jedan izvor od kojeg dolazi davanje i uskraćivanje. I on svoje korake usmjerava prema tom jednom jedinstvenom izvoru. I ustrajava na tom putu, je tako? I od njega i sa tog izvora jedino traži i uzima sve to što mu treba. treba ovo srce je vezano za jedno uže. Je tako? Samo za jedno uže. I ne hvata svako uže koje mu se baci, je tako? Uzeo za jedno i čvrsto se tog užeta drži. On je smiren zato što ima jedan cilj, je tako? Prema jednom cilju je okrenut i ne okreće se znači na, na bilo koju drugu stranu. On je u službi jednom gospodaru za kojeg zna šta će ga zadovoljiti, da tako šta treba da čini, šta mu je naradio, šta mu je naredio, zna šta će tog njegovog gospodara rasrditi, pa se toga kloni. On svu svoju snagu ustremljuje ka tom jednom jedinom, jedinstvenom gospodaru. Što mu daje snagu i posebno, jel tako, stabi, stabilnost na tom putu. I tako dalje, znači sve u tom duhu do kraja, dok s druge strane spominje ovaj drugi primjer, jel tako, gdje čovjek koji je rob, ima više vlasnika i gospodara, on onda ne može biti tako smiren i tako siguran u svoj pravac i svoj postupke. I na kraju za lahu pomoć a, jedna od najvažnijih stvari koja proizilaze iz ovog imena El Wahid ul Ahad koji sam ja već malo načeo i spomenuo jeste da je on jedan jedinstven gospodar na nebesima i na zemlji što podrazumijeva da je on jedin, jedan jedinstveni zakonodav, zakonodavac. O tako. Jedino on je vladar ljudi, vlasnik ljudi, gospodar ljudi, božanstvo ljudi, pa kako onda neko drugi da ima pravo da ljudima šta naređuje i za zabranje? Kako će onda ljudi robovati Allahu, a da ima neko drugi da im šta dozvoljava i zabranje, da im naređuje i zabranjuje. To nije moguće, je li tako? Nego je on jedan jedinstveni zakonodavac. Ovo podrazumijeva znači da je on jedinstven u svom sudu, propisima, naredbama i za zabranama. I zabranama. Pa Allah s.a. negira onima koji uzimaju za sudije bilo koga drugog, za zakonodavce bilo koga drugog. Pa kaže, fa gajra Allahi, el tebi je hakemen, zar bi treba neko drugi mimo Allaha da mi bude hakem? Šta je hakem? Sudija, znači da mi donosi pro, propise i presude. I tebi je ma uhi ilike me robike, la ilaha illa huva, wa aridan il mušrikin. Ti slijedi ono što ti se objavljuje od tvoga gospodara. On je la ilaha illa huva. Nema ilaha osim njega. Šta je ovdje ilaha? Bog, božanstvo. Nema Boga osim njega. I okreni se od mušlika. Okreni se od mušlika ovdje. U kom smislu? Ili slijedi što se objavljuje i okreni se od mušlika. Koji je drugi način? Znači, ne možeš i slijediti ono što se objavljuje, a da se ne okreniš od mušlika. Ne možeš to. Može to? Ne može. Znači, Allah subhanahu wa ta'ala naređuje, slijedi ono što se objavljuje i okreni se od mušlika. Znači, to ide jedno uz, uz drugo, nužno, obavezno. A nemoguće je da slijediš ono što se objavljuje, a da se ne okreneš od, od mušlika. To ne može, jer oni od tebe traže šta? Da ti slijediš i ono što ti oni naređuju. A to nećeš moći, je tako? Moguće je samo jedno ili drugo. A ovaj miks nije moguć. Ali tako? Jer u tom slučaju ćeš zasigurno znači rasrbiti svoga gospod, gospodara. Allah subhanahu wa ta'ala je jedini zakonodavac. Zato što je on vlasnik ljudi, njihov gospodar, njihov bog, njihovo božanstvo. Niko drugi nema pravo da Allahovim robovima šta propisuje zakone. Niko nema pravo. Zato to podrazumijeva znači da insan ostane uvijek je tako na Allahovom šarijetu na Allahovom zakonu, da izla, ne izlazi iz okvira Allahovog subhanahu wa ta'ala zakona ni svojim riječima, ni svojim dje, dijelima. Ni u svom ibadetu, niti u svom živo, životu jer u ibadetu i u životu kogod uradi nešto što nije propisano men ahde se fi jamri na hada ma lej se minu fahuva pa kogod uradi nešto pa tako u ovoj našoj stvari u životu u vjeri što nije od nje tom se odbaci am lahum šuraka šara'u lahum min ad dini ma lam je'zan ima imaju oni neke druga božanstva nekoga drugog koji im propisuje ono što Allah nije dozvolio. Kako će imat neko drugi ingerenciju da propi, da propisuje? Nema niko. To je isključivo pravo Allaha subhanahu wa ta'ala. To je isključivo pravo Allaha subhanahu wa ta'ala. Tako, danas sam braći govorio na džumi, da je pravo čudo da ovaj umet ispred sebe ima Kur'an, tako, koji jasno upućuje na ono što je najbolje. Jel tako? Jehdi lilleti hi akuan Upućuje na ono što je najbolje. Je tako? Upućuje na sebilo rušd. Na put razboritosti. Je tako? Put prosperiteta, napretka. Put znanja. وأن هذا صراطي مستقيما pravi put فاتبعوه njega slijedite, jel tako? Edo ila Allahi ala basiratim, pozivam Allahu sa znanjem, put znanja, jel tako? To je taj savremeni, najmoderniji put. Al tako, koji je Allah subhanahu wa učinio savršenim zakonom i putem za savremenog čovjeka da bude je tako globalni zakon na čitavoj planeti. Ne samo na svakom prostoru, nego u svim vremenima do sudnjeg dana. Zamislite savršenost tog zakona i tog sistema. I onda, pored te savršenosti i pored te, je tako, jer to je modern put, Allah s.w.t. ga objavio u zadnje vrijeme, najmoderniji, je tako, to je zadnji zakon, najnovije izdanje, je tako? Je tako? Najmoderniji put koji je Allah s.w.t. objavio, da pored te knjige, koja tako jasno upućuje na to što je najbolji, i tako jasno odvraća od onoga što je najgore, ali tako da umet pored takve knjige ostavi taj najmoderniji, najbolji put i zamijeni ga sa putem gluposti i za i zablude. Da ga zamijeni sa za ostalim putevima. Ali tako? I da taj modern put uspiju nevjerici baš umetu Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam prikazati za ostalim, a onaj za ostali i prevaziđeni put i sistem iz stare Grčke, je tako? Sistem demokratije. O tako, znate da je to prepisano iz stare Grčke, o tako, u Atini je to prvo onaj proradilo i prevaziđeno i srušeno i umrlo, o tako, istorija ga pregazila, sad da se nudi čitavom čovječanstvu kao nešto o tako moderno i novo, a u stvari radi se o nečem što je davno prevaziđeno i zaosta, zaostalo. Kako je moguće, tako? La havla vola kuvata ila bila. Moguće kad se ljudi okrenu od Allaha, od Allahove knjige, moguće je tako da budu tolike, da tako kažemo, A? Ovce. Da ih na taj način i u tolikoj mjeri nevini se udalje od njihovog puta i njihovog ponosa, puta razboritosti, pravog puta, puta istine, da je danas insan, je tako, teško može da zamisli da, i, da ih je moguće na taj put vratiti. Allah je Allah je svemoćan. Zato Allahu da ovu kućim i Allah uzvišenog molim da ovaj ummet, ummet Muhammeda sallaha alaihi sallam, na najljepši način vrati na njegov put. Da se vrati i samo Allaha za zakonodavca uzmu i da samo Allaha za gospodara uzmu i da samo Allaha za svoje božanstvo uzmu i da se ostave puteva zavode put, tam putica Allah subhanahu wa ta'ala molim da nas uputi učesti na uput, da nam grije uprosti i samote sakri, da priđe preko ružnih postupaka naših. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da nas u džene trude i spasi u džehennem i posljedna dova je Alhamdulillahi rabbil alamin. Uh, dajem riječ vama, znači,